Teraz będzie już ostatnie błogosławieństwo, które wymówię nad nowożeńcami. Także błogosławię e, Was wszystkich. E, życzę Wam wszystkim też dobrego wesela, radosnego, ale Wam przede wszystkim, Małgorzato i Din, życzę, żebyście w tej miłości wzrastali. Jest to niesamowita przygoda, duże wyzwanie, budowanie małżeństwa. E, najlepiej uczcie się od takich, co mają e, długi staż małżeński. <laughs> Dawaj najlepiej, bo jak wytrwali ze sobą, to znaczy, że mają duże doświadczenie. E, nie patrzcie na tych, co się tak szybko zniechęcają sobą wzajemnie. E, zawsze szukajcie takich wzorców, modeli które będą nam wytrwać, wytrwać naszej miłości. No Bóg będzie Wam błogosławił, bo to jest dzieło Boże, ostatecznie miłość w małżeństwie. Życzę Wam wiele dobrego, pokoju, radości, takiej pogody ducha. This is my little wishing Irish blessing right now, but you know what, what is the Irish blessing. I love this kind of blessing, but I tell you, I have been only two days in Ireland, in Limerick. This is a different place in Dublin. But I wish you a house full of sunshine, hearts full of cheer, Love that grow deeper each day of your years. What is it is very short, but it's full of meaning. But this is the point how you uh, interpret this blessing for your life. Przyjdź teraz Boże błogosławieństwo.